nula, nula je. Samo... Evo, poštovani slušalci, nakon kratka pauza se vraćamo u naša emisija, drugi deo emisije Islamske teme. Drugi deo je pitana i odgovori, a sam početak družene je pitane za naše slušalci, nagradno pitane koje ide od našeg gosta, Pabojnu. Današnje naše nagradno pitanje je koje se najbolje četiri žene na Dunjalu koji je spomna poslanik sallallahu alaihi veselem. Значи треба да се набројат четири жени кои ги спомна посланик салаллаху алейхи ве селем во еден хадис да се наброи име која биле тие четири жени. Не е важно значи дали ќе видат по редослед или не, само да се набројат четири тачни имена. Koristim je prilika da je posinavime i da vi kažem je da je drugi deo emisija Pitano i da odgovori. Možete slobodno da ne kontaktirate na naše broj, telefoni, Skype, Viber, Facebook, gde god sakate da se uključite i da učestvujete u emisija islamske teme. Evo, prilika imaju naše slušalci i čitavci da naše nagradno pitanje ide i do ni, ali vaše odgovori samo na komentar. Da bi sme videli jasno svi koji, kako ni odgovara i tu je naš gost da pola odgovori da li se tačne, i da kaže odgovor normalno kašo i svaka naša emisija se družime. Rahat luka malo je, dal u sreći ili u tuzi, ovaj život proći će. I hiljadu godina rahat luka malo je, Dal u sreći il u tuzi Ovaj život proći će Ja Kerim, ja Allah Samo tebe molim ja Zaći moja duša žudi U džennetu tvom ima Ja Kerim, ja Allah, samo Tebe molim ja, zaći moja duša žudi u džennetu Tvom ima. Ovaj život kratak je, mladost prođe nestaje, Kao list kad uvehne, posle boje zelene. Ovaj život kratak je, mladost prođe, nestaje. Kao list kad uvehne, posle boje zelene. Ja Kerim, ja Allah, samo tebe molim ja, zaći moja duša žudi, u džennetu tvom ima. Ja Kerim, ja Allah, samo tebe molim ja, zaći moja duša žudi u džennetu tvom imam. Ako pitaš za mene... Evo međuvremeno Svedor se naše slušalce aktivira i uključit e, za neke pitanja vezano za današnje družine i uvažene Fendija. Ja bih prašao nešto, s obzirom da smo čuli vaše izlagane, da ste spomnali da je zabraneno da se deca posinuje, pa nešto da ne kažete opširnije vezano za ovo. Значи мало пред сме спомнале да посланик салалаху Али селем Зейд бин Хариса на почеток му бив слуга него, значи роб, а након тия он го ослобаджа од тия и е, му дава пуно право, значи и посебно пажна била придадена од посланика салалаху Али селем за него. Али во тия време сме рекле он да го потенив после посланик салалаху Али селем, ве селем, и након тија, након известно, известно време, кога бив пратен од Аллаха Джелешануху, тоја чин, значи тоја обичај више се завршава. И Аллах Джелешануху, значи више строго забрануе да се посине некојего, некоја особа. Jer i poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jedan hadis veli na sudni den svako će bide vikan po, na svoje ime i ime roditelja. Tako да нема право, значи во вера ислам е забранено да постинуеш. Мада ке нас оја доста е присутно. Се е, применуе ке нас за да би некој добив некои документи, он да го посинуе нечие туѓе дете што е строго забранено. А дозволено е значи ти да земеш и да се побринеш од некое дете. Али не е исто посинуене и збринаване. Значи ти можеш да му обезбедиш за живот, да го помен, да го поможеш а, во разне сврхи, али да го посиниш да ти биде син твој, забранено е а, од Аллаха Джелешану. Во еден хадис од Ебу Зерра Аллаху анху дошло значи да а, да не сме ни еден значи да се препиша во нечие туѓо име, во некое име од другого некого као родителя, осим као свој родител. Значи, ен, особа ена, дете ено, не сме никој да му препише нечие туѓо име од другого родителя, осим од својего родителя. Што јасно значи одека забранено, чим хадис вели забранено е, тие е строга забрана а, да викаш ено дете на а, туѓо име. Nakon što smo dobili dobar, adekvatan odgovor, ova velite uvažene Efendija da je prisutne, inšala, do danas ga ne seznalo, evo prilika da sazname, evo primjer ovde, ovo ekipa Radio Bambus, najverovatno niko ne sme znali da ova e, je zabraneno, kad rečem niko je već, e, vidim tijekaz da možda znare ostale kolege, ali s obzirom lepo je da se praša i poveže. Evo prilika svega malo da čujem glas od e, zamenika voditelja Bujrum Efendija. Selam alaikum, poštovani slušalci, Bambus, Selam aleikum Murafis Hođa. Алейкум селам. За тија сија везано, тија сија што рекол да е тија строга забрана, се слажем, али ако некој некого посини, због некој значи, интереси за ојавек, да речеме, дали тогава дечко што го некој посини, треба да остане презиме негово да се избрише од бајака право го, а да земе презиме од некој го другого човека кој ќе го посини. Законски, значи, према закони овдешни и свекеде на светце, чим те посине, треба да примиш презиме од таја особа која те пресинила. Иако била таја особа која те посинила со некоја саспим немуслиманка жена венчан. Немуслиманка или муслиманка, не е важно. Значи, било со кого да е законски во цел свет. Значи, закон е, ако те некој присвои као да си негов, да си негово дете, онда мора да менаш презиме, јер да ти биде исто презиме од него. Али овде не е важно дали е он оженец со муслиманка или не муслиманка или никако. Важно е овде да е строго забранено или дали ти ќе менаш презиме или ако останеш на старо презиме, а е дозволено таки. Значи никако не е дозволено иако се тогува дечко касни ожени и има, има, има своја фамилија, своја деца, своје, своја жена, своја деца, он још увек задржав тија негово презиме од тогава човека што го посини, а још увек нема презиме своје кој го, кој го роди, роди не го прав. Па он автоматски чим зев, значи, од нового родителя кој го посинив, онда више он стално е може да направи захтев, значи, па поново да се врати на своје старо презиме. Рецимо за интерес, Ошов да добие папири во иностранство. И имаш право ти да те посини он на негово презиме, откад ќе добиеш ти, а ондак има поступак се покренува друг, да промениш презиме, али не е важно оја, значи ако ти кажувам како е дуњалучки на а дуњалуко. Али верски никако не е дозволено. Значи сам тоја чин да посени жену дете е забран. Не е важно дали ќе менаш презиме или не менаш презиме. Да, али овде мене ми е поента да тогава дечко кој е, на пример, посинет, не носи презиме тогава што го посинит него он носи презиме тогова што се оженил со некоја наводно некоја тамо немуслиманка. Да, да. Значи не носи од новог бабајка, бабајка од нова матер. Нового него од него што посинила таја некоја. Он се оженил со некоја тамо рецимо Шпанија. Да, да. Е он примим нејзино презиме што се ожени со на, онда и сина што го посинуе или дете што го посинуе прима нејзино презиме. Да. И ти е во ред или? Не е во ред. Не е важно дали прима ни од матери, ни од баба и новеш му се. Никако не е дозволено да посилниш. А чак иако тогава дечко, например, знае да е тија, да не велат да отима, тија презиме он носи, али он вели ја морам да го носим тија презиме од негова прва тамо, не жена, шевеншаня, прва жена за папири, па он вели ја да би обстанав на тује кеде сум, да би било све ред за документ ја морам тија да го, да го чувам тија презиме негово од некоја таму кула. Не, не, значи ни да обстане, ни да не обстане. Оја е строго, значи, забранено. Има и хадиси кои сум ги навев, два, има и још многу. И јајато Талаха Джелешануху кеде се строго забранува. И не може, значи, па ја да би обстанав да урадим некој. Има е изузетци, значи, во Ислам, која се дозволени. Например, ако ти прети за крајни, за живот, дозволено ти е, а е, е забранена е, вино, ракија, да се пие. Али ако доеш во таа ситуација, да е, немаш да пиеш и ти прети опасност за живот, онда дозволено ти е колку да можеш да се спасиш. Опе не ти е дозволено, значи, е, да се напиеш многу. Него само да, да би си се спасил. Да. Е, и кога ти не можеш ја да би живи некој боли живот, под знаци навода боли живот, јер Алла Джелешанову најболи знае, и ако идеш таму може да ти биде горе, не боле, не може да ти биде оправдане за да би ти некој посине. Професоре, ја свечије мишене уважавам, па и сега ја тебе ще прашаме некој е посебно питање, мада тие не е посебно. Пошто виждам има таму некои одговори, а не ми баш јасно кое се таму тие мајстора, али после тие, после ова питање му ќе че виждам кои се таму одговорите. Или кавелиш прие да биде одговор или после Па ево, пошто не се јавиле некои слушаоци одговориле јавно, би сакав, ако не е проблем, ја да ги испоштуеме и да им кажеме дали е тачен одговор или не. Може, може. Значи, прва одговорила под надимак Цука Цуме и она вели да посланик салалаху алейхи веселем четири жени најболе на дунјалу кои ги спомнав во хадисе Асија, Мерием Фатима, валда сакала Фатим напишала и Хатиджа ради Аллаху анху и Вехаб Рамадани Вели, ја че ти ги кажем поред, а, на, а, а награда неќем него да научиш и ти. Фатима, Мерием, Хатиджа и Асика, жена Фираонова. Добро, ипак се потрубив да ни ги каже, али валда погрешно ги напишав. Али ипак тачно ги напишав и он и Цука, Цуме, и може слободно да наручат, значи, пожеля некоја илахија, пошто одговориле тачно. Добро. Значи, сега тие завршена прича. Идеме на питање овдешно, кој искам ја да поставим као водител. али ја туе не сум бил присутен нешто вие тамо кога се зборле со Несима, али мене си ја нешто ме копе и тамо и овде кога сум. Дали е дозволено да ние кои живиме во, во Запад, због некои интереси дунјалучке, зијаме пасош било че, немачки, италијански било че. Ова питање заправо често било поставлено и имале разне е, расправе на оја. Има е некои исламски ученици кои велат да не е дозволено. Разлог е, значи, казимаш, не знам сега ја тачно како иде таа процедура, казимаш, сум чини муавет со доста луѓе, нарочито што живеат во Италија, значи, казимаш, вели, е, ка идеш да зимаш државјанство, као да мораш да стаиш рука на Библија. Даваш тамо заклета во Италија, како што ја знам. И мораш, значи се ти даваш заклетва да ќе следиш све тие нивове правила. Али да. овдека а, не мора да значи да ви си зев пасош да е така. Рецимо ти ка влизаш таму, а добиваш и боравак, сонџорно што го вика. Боравак. Да. Значи и со ти и со тие ти потврдуваш да мораш да ка идеш тамо ти а подпишуваш некој папир, а те тера да подпишеш, кај ти дава санџа. А подпис што значи? Па ти е едно со Подпис значи да ја ево подпишувам све тие исто ги следи. Онда ако е, јас се слажем човек што вели да не е исправно, али ако не е исправно едно треба да видиме и друго во колку не е исправно. Али велете да ако имаш ти, например, во Немачка имаш некој ти свика Опентал Значи, тие не си ти приморан да поштуе немачки закони. Али кад доаѓа да добиеш стални боравак или ним пасош, што било ке мене случај, ја ти ја смодбив, а многу тие браќа пристанале, чак и во Немачка, во Италија, во Немачка бајца можда, али долу пишуе со малове слова, тие ти што вели свакој услов, ним мораш да го поштуеш, бив во слад со шерет или не али исто во Немачка не даваш никаква заклетва, а во Италија дочим се дава некоја заклетва тие не ми јасно. Значи, ја, кај што ти сум рекол мало пре, не знам кај иде таа процедура. Ва, е, знам верски да е забранено ти да се даваш, да даваш заклетва да ја све че ги поштојам, значи ние не правила. Ако речеш че ја поштујам, онда ќе има е милион ствари кои се супротне од истина и ти онда треба да ги поштиш. Али овде, што сум сакал ја да кажем, не е важно ти дали лично, ето јас сум ги реков, че ги поштим. Али исто на другава ствар ја сакам да кажем. Исто ти со подпис се слажеш да че ги поштиш. Наравно. Се слажеш, али така се. лиме, зима е брача, здраво готово и брача, е сви, да кон... Онда, онда најболе нека не зима никој најболе. Право, јер има ги Потаник салалаху алейхи ве селем вели од сумливе ствари да избегаш. Онда ако земеш тие во обзир и ако сматраш да е сумливо тие, јер Аллах Джелешанову ке свакого э, дава, ке свакого човека дава мерило за добро и зло. Било он да е верник или неверник. И свакој човек кога ради на работа, он га осеќа дали е тие исправно или не. Ако ти дозволява значи карактер душа као еден муслиман да го урадиш тие дело и да се прашаш пре него да го урадиш значи. Ка би бив посланик салалаху алейхи веселем на моје место, а би го уради фоја дело или не. Ако ти вели душа да би го уради посланик салалаху алейхи веселем уради го. Али ако ти вели да не е, онда боле е да се трнеш. И оја, оја правило врло е добро за свакого муслимана, значи, за свакоа работа во живот. Пре него да почнеш да га радиш, прашај се, а би га урадив оваа работа, посланик салаллаху алейхи На Косово не знам кај работа, али знам кај во Немачка за оја питање ќе прашам сега. На пример, дечко превише школу му јојде, врло интелигентен, и он заврши факултет, и он влиза во парламент, да речеме, немачки со тие влизање во парламент, дали он, сега да се изразим право, се текмири или не? Везано за текфир, најболе е да се одржи на посебно предавање, ер текфир е најозбилна и една, а денеска и најпопуларна ствар ке муслимани. Али, Ја свакому би му препоручив, нарочито тие и што теквирет и не од некоја особа они која не га следет, него од Јусуф Барчича. Нека напише слободно на YouTube Јусуф Барчич што кажува за теквирене. Измеѓу остало кон вели да е тија врло опасна ствар и да не треба да се изиграваш со тија и да не може свакој да теквири, ер Посланник Салалаху Алеви Селем вели, вели од две особи и една е неисправна. Или тоа што теквири, или тоа што го протеквири. Ако протеквириш некоја особа, а она не е таква, онда тоа теквир се врача на тебе. А Јусуф Барчич вели, значи за тие има исламски ученаци кои може да кажат како и кога се теквири. Да. Али, например, ова особа која е превише школувани, кому, кому иде школа само таки, Он обште не да никаква заклетва како што е сунчуб, на Косово, не сум сигурен. Он само влеза во парламент, пошто, значи, таа школа заврши, влезе во парламент, али он никакво тие правило не го прекршуе и ја мислим да таа особа не сме да се таквири. Ево, е, везано за оја исто му поставлја питање Сафето Кудузовиќ и му веле дали е дозволено да една сестра муслиманка може да се школува, да иде на школа. И ова е доступно, значи што зборим, све може да се најде преку интернет. Они вели денеска неверници, а сај чекаја вели да идеш ти по планина да пасеш кози. А они ќе ти кажујат и ка треба да живиш, и во кого треба да веруеш, и ка треба да веруеш, и ка треба обреди, да ги праиш и ка треба да се носиш све они че, и во општина ќе ти донесет они некои правила ка треба да ги радиш. Затоа вели дозволено е не под свакој услов. Али ако е дозволено во една ученица да седе две женски на една клупа заедно, на друга страна мушкарци, онда тие вели не смета. И затоа значи ја не се сажем со една ствар. Ајде че избегаваме од све ствари. Али кажи ми решение. Не се слажем да идеш да радиш тамо, не се слажем. Онда кајде дај решение едно да го решиме. Што треба Алла Джелешану вели да не е, обтеречуе преко своја могучности никога. Ла Аллаху нефсен илла вусаха. Онда ти треба да идеш и да се избориш, да тражиш још више за тие. Ево најболи пример ја често го кажувам во Турска. Во Турска била марама забранена во свакуе школу, во универзитет, во јавне установе државни, чак и во приватни, све било забранено. Денеска во свакој универзитет имаш джамија. Денеска имаш ректор, жена завиена со марама. Денеска имаш доктора, жена завиена со марама. Ние нечеме своје деца да ги пратиме да ни се школуваат. Али на друга страна ја нечем своја жена, своја черка, своја матере да га пратим ке мушкарца. Онда како нечем треба да ја жртвуе мија да пратим своје дече да се школуе, па да не би го прачав и да не би тражив после од другого да пане од небо некоја жена што ќе ми прегледува мене жена или матер или черка. Професоре, сија нешто каде спомна узи ношна. А, дали, дали во склад со ислам, или можда се ја малку Петерам, ако е така, претрвиене. Велиме, ме, немој, односно посланицот ми реко, немојте да понашате неверници. Да. Во, мислим јас сега на ношња. Да. А, дали исправни е, ако следи сунет посланицот 7, дали е правни е да ти идеш во кравата или во тие некои одела или да, да, се, да се носиш право као што се носат брача по сунет. Мислим, брача прави, а не <laughs> везано за нос, за ношна да опонашаш другого денеска не само машно. Ево да земеме пантови денеска сви шо ги носат, да видиме дали се тие, дали ги носат во Европа, во Америка и кој ги производи или се наши. Посланик Салалаху алейхи ве има еден ајет каде узвишен Аллах Джелешану вели ви сме дали мие е, одеча, да би ве заштитиле од вручина. Е сега, посланик салалаху алейхи веселем селем, и тие луѓи, и ден денеска луѓи кои живеат во Саудиска Арабија или во тие цело подручје, Арабско полуострово, имае они своја ношна. И имае се носет посебно. Значи, они од прилике само поено тие джелабије што ги викаја белете, ги обличе. Е, кабе живи посланик салаллаху алейхи ве селем во Сибир, во Русија, зар не бисме могли да е, овогува ајед мало пре што сум му реков, ако вели Аллах Джелешануху, ти сме дале да те заштити, значи, од вручина. Зар не би би ти овогу ајет да облече посланик салаллаху алейхи ве селем кај што носе нешто во Русија да се завие цев, да не би измрли? Наравно. Значи ти даваме одеќа да те заштитет од клад. Него овде е важно е, значи има е некоја стварно ствари, имаш ти носи денеска муслиманија, али носи пантоли исчепени и тој исчепене скроз горе каде ти е махрем, каде е забранено да ти се види нога, деци. Значи, треба да се види е, до каде е дозволено во ислам, до ке треба да носиш и што е дозволено да ти биде откриено. А од ти биде или пак претесно на себе. Или претесно. Посланик салалаху алейхи ве селем во Енхад извели а, ге проклине жене покривено откривене. Што значи покривено откривене? Значи една жена се облекла која и се осликава цело нејзино тело. Она е покриена, носи и марама, али облекла рецимо мантил, затегнат да све и се е, одцртава на нејзин мантил. И посланик салалаху алейхи ве селем такве ге проклев и ги вика покривено откривени. И мушкарец исто. Ако имаеш обличаја на кој пантови целе залепене за него, пак е да му се отртава значи и нога и свакој негов орган. И тија исто што се залепене него, кај он а, свесен да е муслиман, тија ќе остане што се залепене него, тија се кварно се. Али он со тија, со тија пантови дојаѓа на намаз. Да доаѓа на намаз, чак е, нарочито ке нас со такве пантови или нарочито тренерке, ка ќе ги мало позатегнеш и да седиш, јако е некур, некултурно према другата особа. Јер стварно се превише затегнате и таке да не е уопште културно, а нарочито још ако има некоја женска особа, тие још више, значи, крај, крај. Јас знам кадавно реков наш имам Шабаноджа, бивши, за мене ти е било многу поучно. Ка почнала тија Немачка, Италија, тија оја, и дошол еден дечко од, од некоја држава, небитно куа, од Пакистан. Дошол и така бив лошо облечен, а муслиман е, као муслиман, така бив лошо облечен на чаршија, и Така да го Шабановџа приметив и уочив, тога дечко дошол на джума со тија со таа иста кадероба и кога Шабановџа збори на джума, а он тие кај тогва дечко откачув тија ајети и тија предаване више не си го виде со со таа кадероба. значи денеска инстан или младен не знае, па дали треба да му се појасни или ако му се појасни ти вели, па сега е модерно, па шок сум во тесно или во прозирно. Значи, дали е тија со него да збориш или да го, да го оставиш, пошто, пошто он тија го подржава? Не, не, значи никако не треба да го оставиш, треба да го советуеш, али мало прешо велиш дали е тија модерно. Али треба да поставиш питање за кого е модерно и на кој начин е модерно. Ако си муслиман, ти онда треба да живиш во склад, значи, со исламски прописи. Ако ти е дозволено, онда можеш да го носиш. Денеска модерно, денеска глобализам тија надмече над луѓе. И преку телевизија, преку радио, преку интернет, преку све друштвене мрежи, значи, надмече своја култура да га примиме ми. Шта више што е најбитно и, најбитно и неприсутно во рестелица, прие си мова да видиш дека начин да се дивиш. Значи, или е каинцам покриена, или не е покриена каинцам. Или обшто не е. Али веќе нам биле. И наше старе нане, они прие биле тотал покриене. Само вие замовам на врата, само очи и се вижат. А сега дочим, ако е жена покриена, га е нинджа, га е оно ово. Е сега, питање. А, таа мода као некои наводи, да речем, доаѓа од Немачка Италија, и ако таа некоја млада декица не знае за таа мода, али да би се она, да би она била меѓу друштво и наакшам лепа, баба кој чу за таа мода или мати, па она иде купуе черки својзи, таа, таа као незина добра газероба, Со таа кадрба мора таа дека девезе на акшам да спрадава. Дали, дали е тој крива, че черка или мати? Па криве се и черка и мати. Черка е крива, што не познава добро значи правила кад треба да се неси. А и мати е крива што не га саветувала на време и, још што дали и допушта да иде она таке. че доеме до едно, до едно питање исто везено. Прије си могов да видиш, ја памтим као мало нешто сум, ја сум затеков. Старот човек, пантоли широке, со брада, значи све тија. И никому не сметав. А сега дочим, ако, ако човек пантоли носи по широке, кратки или со брада, он сега е свакому шварме трн во очи. Да, дали тија соја се поклапа, Дали они биле луде, што носеле пантоли такви или браде, или сега во неш, нешто е ново уја се, или уја нешто многу старо. Така исто за жене старе, нас скроз, значи они, тие нешто, уја сега што ми некоја пракса сме, сме увели. Не, тие не е нешто ново. Тие нешто најстаро, е сега за нас, што не знаме, тие, што немам поема, а тие сега, он со брада, он со тие пантоли, Оно одма, да, сија, да не кажем што е, значи брат е. Значи, тога не се гледало, а сега се гледа како а, ја облечен, зашто носи брада, не од за брада, ние сија не се рачаме во праисторија, да носи бантоле широки и со брада да идеме, значи, треба човек да објасни, сија ти као професор да објасниш а биле они на прав пут, или сме, ние сме сега или во заблуда, или на прав пут. Денеска цев врат што се води во читав свет се води против муслимани. Али нажалост, нажалост, жалост, оја луѓе што си ги спомнав ти се некако злоупотреблени. Значи денеска под назив борба против тероризма заправо не се ради е, борба против тероризма, него има одреđene луѓи кои се е, дефинисане као терористи и свакој муслиман, било да има брада или не брада, он е потенцијални терорист. И во Запад, и во Америка, и ке свакој го немуслимана. Значи, свакој е потенцијални терорист. И денеска они тие го искористиле за да би водиле рад против муслимани. Ние ако прашаме мало пред ти што си рекол, постари луѓе сви знаат да овдека, овдека, ево има и некои слики е, по групе кои се шете таму групе разне. Да, да, има, има, има. Рестелица мислим да има некоја група и ставаја некои од стари луѓи. Можеш да видиш слободно, ај од жене нема, али од е, можеме да прашаме сви постари луѓи наше ранее нане или пранане нека се носиле. Значи, оја на Балкан, не само во Реселица, не е нешто ново што е уведено. И наше тие старе, на некој начин го задржале тие доскоро. Али систем кој бив, значи учени своје, да го потера на некој начин. Нарочито комунизам доста успев во тие. Доста. Али за нас не е старо, него ние се враќаме заправо поново на своје корени, кои ни се наше корени. Овдека све жени биле завиене, ето старе некој дома, свакој може да поля од нане слике, ка се носиле дома, а не камо ли надвор. Или од старе луѓе, ка ќе видиш све како Све ми широко, обличени. се посунет. Али оја е заправо све што се ради, се ради против муслимани и има е некоје. Значи, свесно или несвесно што не, наседае некои муслимани, а нажалост и Запад и Америка тие го, искори, го искористиле во добро, добро значи. И има е, денеска има е доста луѓе кои живеат со предрасуде. Значи, кога му речеш да е он муслиман, денеска таква слика се створила во читав свет, ако си муслиман, ти си терорист. Јасно, Што нема јасно. никакве везе, значи. Али, слушај, професоро, ја, ја те, те се не ми омалажувам. Сега жена, да речеме, као, ето, покриена, манти тесен, покриена само горе стајана марама и све, све тие, она е муслиманка. И она провоđа, ќе провоđа и мушкарци, се ричи со таа неđена гардероба, не е стид да она купила манто, манти тесен или го стеснила, и она иде, и ке, ке не се иде, ке, ке, не е за жене, но иде. Али рани, као што ја знам нешто што сум прашал нуджи, жена покриена стара, си мого, ако некој пројде на улица, она гледа од врата, и ти ја шо ка некоја нинджа, гледа од врата и чим некој дојде, некој чуе постар, она врата затвора и бега. А, а, а, а тие се ќе ќе нас нигде. Значи, пријашни биле многу јаке муслимани, а ми сега сме се Као не биле многу јаке на дело муслимани. Ти ја ми е поента. Вие слушате глас Бамбус радио, поштени слушалци, други дел емисија Питана и одговори. Добра развиена прича, развиена емисија кроз наше дружине. Мало пре Нурдин, наш водител, што спомнав баш фино некој пример што зев од нашего имама кој го спомнав ранее. Иншала, наша емисија ќе биде пример и дружине ваке, кај што имаме доста примери, кај што сме рекле некна да наше е, нове джеметија почнале да хланаја намаз, с обзиром да се враќаја себе до Риме кому. Почнале да практикуваат некои ствари. Што уважени професор сега вели, значи тија е се враќа ке нас. Се забрајло неколку време, па онда се враќа. Ево, примера ради во филм Овчарче кој е раден во Рестелица во 2011 година, тука имаме пример да видиме какве биле наше старе во ношна. Уважени професоре, ја би се уклучив овде нешто и би прашав, односно би коментарисав заедно со тебе мало прека си реков да треба да се школуеш и женски деца и мушки деца, нормално без школа нема ништо. И си напомнав користит прилика со наше нешколоване. Па имаме еден предлог као екипа Радио Бамбус да позовеме селски одбор, наше мештани кеде год се, овде во село, во диаспора и било кеде, да имаме една директна емисија ваке, да се контактираме, уклучуваме преку интернет и со предлози со све, да бисме дошли до некои целои, кај што доđаме кроз вакве исламске теме емисија. А, дали би си прокоментарисав нешто ти поводом моја? Jer ako vidimo i primećujemo da imаме hajr voja emisije, i mašala imаме dosta hajr, kad će sreteš ljudi nadvor, kad će kontaktiraš sa nekoje, kad vidiš ke našeg voditelja Nurudina od svaka strana, bez ozira na, najviše od Sanđa, koto da naše slušalci mnogo seravim, prače e, pitana, se divit su naša emisija malo i ipak ne ne razbira kompletno. Znači, što bi si mogu da prokomentariše svoja, jer imame dosta slušalci, koristim prilika da ga posilamim evo drugi deo emisija sme, Poštovani slušalci, otvoreno i za vas da prašate i da se uključite vo naš studio. Па ја мислим да би било стварно добро ер кај имаш директно да кажеш или да прашаш особа која е одговорна туека, мислим да се мисли со преседник Сева да, да присутствува на емисија. Па нормално тие е треба да практикуваме и да поштуваме како таков денеска ти не си наш овде гост. Може да си за некого лош или не, ти не си наш гост. Гост и уважен си. Водител и уважен, тон мајстор и уважен, заменик водител е уважен, сви сме, ми треба да бидеме уважени. Нормално сакам моја емисија и оваа теме да ги покренем со глава села. Глава села е преседник села. И Да. нормално након тога да се уклучите и вие, и мами, ученаци, без озира кои гостуете во посебне емисии исламске теме, наша диаспора да се уклучи, jer а, планираме, ако Бог да, да развиеме комплетне проблеми да ра, разгранчиме и растребиме Таа унутар емисија да села. биде посебна емисија, а? Да, јесте Посебна посебна. емисија. Управо пошто сме во други дел, па мало да прокоментаришеме и размислиме и не И за таа, за таа емисија да биде посебен а, претија обавештене, или сега ќе кажеме, да ќе во тоа во тоа ден, во тој саат, таа и таа емисија со преседника села. Pa, uvaženi Nurudin Efendija, ja mi se čini da ne možemo da mešame verski program i, i seoske, seosko druženje, zavisi kad će ga nazoveme ta emisija. A, ti, ja, ja se slažem o tvoj predlog koji veliš da bide posebna emisija, pa da ćemo od profesora nešto. Ma, malo pre sam rekao da bi bilo jako korisno, jer najbolje je imaš особа која ќе ти каже за еден проблем адекватна особа, значи која е везано за тие. Ти можеш од други особи да чуеш намерно или некоја ствар да ти ја каже, ако била е, на некој начин, онда ти ја прикаже во една друга слика. Али кај туе и сама таја особа, значи, она не може да да види кои проблеми е, имае многу во село, али кога се уклучат сви слушалци, кога ќе кажат по некој проблем, јер еден два ума се боле од еден, три још боле, четири и така и дале, значи, и тако дале. Ка би се уклучиле сви наши слушаоци и ка би кажале не само проблеми и ка би имале још некој проблем, ка би могло оја да иде још дале, значи да се решува некои проблеми и да почне да функционише на еден добар начин. Денеска можеме да видиме милион примера ка функционише еден систем – почнав од села па све надале, и во село, и во град, и во држава, можеме да земеме некој села каде стварно има некој систем направен. Не мора и од Косово. Можеш денеска на интернет да најеш многу села, да видиш ка функционише, кај а има некој систем направен, па да се направи стварно, јер ојач има свакој корист за себе. Ево просто пример еден за пут – Заш денеска би, не би могов свакој да иде комотно до своја куќа со ауто до дома. Него јас сум влезов, не ти сум оставив, ти си влезов и така настанува проблем. Значи, треба да се види стварно кои се прво приоритети во наше село, кои треба да се решат и да се направи стварно ен списак кај да кажем, и да се крене да се решаваја стварно тие проблеми. Да се ради, значи, не за е, интерес X особе, него да се ради за севски, севски интерес. Значи за целокупен интерес, кој има интерес оваа заедница. И мислим да би било добро, значи, као мало пре што спомнав Нурудин, во посебна емисија и посебен ден. А, шта више да тогува наш преседник, ка ми се ове на, на радио обрати свим слушалцам и мештана во село, и свакој да кој слуша радио Бамус, да он има сам своје предлози, да стијат предлози темелен на истина и правда и да многу овде што нам имаје ствари што недостајат, али едно од тие че и ја као, као од село наше, че, че земја им предлог, кој може да че го уважи пресни некога кој слуша, да во ресеница сем тија диаспора шима тија суе, тија нинуе. Рестелица да во село. Значи, сега да нема тие со жамија везе со, со тие Него а, председник села со негове луѓи да направи социјални фонд кој, кој ќе го поддржава и диаспора, а да стогува фонд а, бере во село. Уважени Нурдин Ефендија, ти добро кречеш одма со предлози, че видиме ние прво дали на наш замисо емисија и дружене, заедничко дружене, с обзиром да се кроз наше емисија и исламске теме слушаме одговори на поставljene питана да ни се све по Куран и Сунет. Након све адекватни одговори кои сме добили без обзира од кој го нашего госта кој гостува овде во студио, ако веќе сме слушале и знаме туе кад си има луѓе што чита и што познава, има што слуша радио, па након тога нешто сазнава и така ако би сме кренале onda bi bив голем кај. Например, ти сега што си дав предлог, се надам да и кога ќе крене таа емисија наша, да ќе даде многу тогова предлог или подржи тогова предлог. Тија ќе биде унутар наше дружење. Значи, ево можеме се да. слободно да речеме рекламно, поштани слушалци, екипа Радио Бамус ќе припреми еден термин кога ќе биде таа емисија, зависи кога ќе го назовеме дружење со сви вас, ке него да сте. Јер ево прилика имаме еден стрес за наше село, моментално што се ова два дена десило, јасно е свим, пошто сме во исламски теме емисија, не би сакав да дули многу и да продолжувам, да. али ако Бог да, ќе се потруди екипа Радио Бамбус, фала Богу имаме преседништво села, дали функционише или не функционише некој ако обтужuje, како да функционише, ке да функционише, по канцеларije, по чошки или по локали, ќе кренеме ако Бог да ке нас овде има увек отворено и не ни е кратко време, имаме стално ми е овде каз време и неоча и дена и кога год сака можете да дајат наши слушалци од диаспора предлог за кога да се дружиме, jer стварно е крајно време да мало се вратиме себе, дори имаме кому. Не мора да значи тие само за Вестелица и наши слушалци кои се наши комшије, наша заедница, наша општина и тако дале. А, мене ми се свиđа што мало пре си навев еден пример каде велиш а, ако сакаш женского лекара, онда потруди се да дадеш женского лекара. Ако сакаш нешто, онда потруди се да дадеш, како да дадеш, да го изучиш, да научиш да дадеш. Ка сега денеска што сме се потрудиле да имаме своја радио, станица овде, радио станица за сви нас, за цела заедница. Ка што сме се потрудиле, зашто тебе сме повикале да се дружиме во емисија? Из разлога што познаваш, значи во верски во верска емисија истински теме ти си адекватен. И од тебе пажливо слушаме што господин Нуридин ти потврдува често пати на твоје одговори. Тија он во пракса му е да потврди с обзиром да ја познава. Зашто сме повикале све наши слушалци? Нека не се уклучив господин Ефендија Харис од Немачко од Дортмунд. Него ни знаме, него ни познаваме. Брат, што велиш, све е кренало по нас. Ни се уклучив од Македонија, ни се уклучили од Турска, кои сваког тренутка ги очекуваме да се уклучат. Значи, фала Аллаху, поново може да се вратиме во оваа емисија и да еднош ми кренеме скинеме од себе свакој свој терет, како, како терет мржна, завидност, јер видиме сви се против нас и ние саме против себе. Брат, колега Мунапис Ходжа, професор шерско права, значи он не само да е компетентен да а, збори са верски страни, него он може да, да збори нешто и од право, нешто и од шеријат, значи мало дубле. Да денеска инсан не е упомнат мисион, а као денеска само мисија исламски теме и да свари, и тие шо е. Него он е за тија компетентен, да, адекватен, И може да збори он за правила на шеријата, значи, браво. Епак, значи, епак, браво. Епак, јас се слажам со Арешо си реков да е компетентен да може да се контактираме во други дел емисија, да биде отворени студио со питања одговори е, разноврсне и што се тиче е, мене, е, мене ми е многу драго што наше е да наши гости идет по Куран и Сунет и е кога доаѓаме до прави пат, до права ташка. Па тија мене ми е поента, пошто он не може, он не може да збори значи, само за, за, за верско питање, него он е посебно студирав и завршив за право, јер? За, за, за право, значи, таа е голема грана која може да го он распланса и да објасни најболе од сви тие што одборет само за намаз или само за тија оја, него може мало шире да објасни, а за тија некоја последна емисија Мунафи ќе води во некој ден друг, не значи намаз грана само за ислам, него да мало више објасни sa šerijatske Ајде, strane. ајде да одмориме нашего госта, уважени Ефендија. Што мисли за спомна понапре, ако не се школуеме, што се што кажа Бујко? Ја би сакав да ве замолим а, наш слушаоц кој одговорив, ево неколку време чека да му пуштиме Илахија Јена као награда. А, Што дав а, тачен само одговор. малите имеја предност слушалци. Значи сме имале наградно питање кое ни гласило како? Унафис? Значи питање било која биле најболе жене на дуњалу кои ги посланик салалаху алейхи ве селем спомнав и ни одговориле мало пре, мислим, не знам, а сте биле вие туи, али сме прочитале Ја рад... тој сум бив. Да, сме прочитале одговори и мало пре поново ево се јавља слушаоц, вели очекуjem што ми сте обечали Илахија да ми пушти. Да, горе тогува а, Добро, значи. беха Рамазани, Нам ни Не, е, е, цука цуме. али нам ни, е- нам ни е многу драго што се наши слушалци уклучујат и одговараја нарочито на наше наградни питана, с обзиром тој кад се наградни питана мора да ги претражи па да дојде до одговор или ги знае и лепо би било не со една него со две наши слушалци лалете мало сме биле одсутне. Значи имаме одговор на постојано питање во други дел кој го поставля професор и одговор го добив е, го дав одговориле више слушаоци, али посебно сака Цука Цуме. Значи на Facebook има е, Е, се, профил Цука Цуме, тачно го одговорила и тражи од А, нас веќе одавно Ајде е да на го, Илахија. ајде да го поновиме кај е тачно. Значи тачно питање било сме прашале кои се четири жени посланик салалаху алейхи ве селем кои реков да се најболе на дуњалук и оне се Асија, Мерием, Фатима и Ево, поштани слушалци, сега ќе имаме прилика мало и да се одмориме, а испуниме жела нашим слушалцам кои сакаат да чујат Илахија, односно заслужена Илахија во оваа прилика. Илахија под е, наслов, о, о, уважени колега, дали има тамо наслов која тражат екстра или кашо е обично ке нас е, кашо по наша жела. тоа мајстор која Илахија. Pamtio da je insan sretan bio kad je Islam ostavio Dunja luk je ostario درگیاهو مکسرتا u dergijahu mog srca jedna riječ imam kuca la ilaha illallah jedna riječ imam kuca la ilaha više govorim, za njom više ožednim. La ilaha illallah, za njom više ožednim. La ilaha illallah, mali mora... Evo svega da uvažime naše slušalci. Кавалета која е подосна дадена ниш- Нина Желја, специјален селам од екипа Радио Бамус за наши слушалци под адреса Цука Цуме, кои одговориле на наше наградно питање, а после и другите можете слободно кроз наше дружине да пратят која Илахија пожела. يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر فيهدي القلب ألحانا شذاها يفوح بالصدر ويصفو العلم راقراقا ويسقي دوحة العمر فيمحو الكون ظلمته وتشرق بسمة الفجر لا إله La ilahe illallah Jedan Allah, jedan je Jedan Allah je Normalno, ako je zaslužena ilahija, za naš slušalci i ekipa Radio Bamos, prava žena, da ispuni, evo specijalno za Cuka i Cumeta, السلام الله نغرد فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافاتي وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر فيهدي القلب ألحانا شذاها يفوح بالصدر ويصفو العلم راقراقا ويسقي دوحة العمر فيمحو الكون ظلمته وتشرق بسمة الفجر وتهتف باسمك الدنيا بألوان من الشعر وتغرد كل ما فيها وتزهو في ربى السحر وزون العز ترسلها بكف الحب والطهر تقبل صاحبي منا نسيم الحب والشكر تقبل صاحبي منا نسيم الحب والشكر تخرج حلمك الأغلى فما الروض بالزهر إليك إليك تهنئة تلون فرحة العمر فينمو الورد بساما وينشر أطيب العطر وتحيا في نجاحات بنور الحق والنصر تخرج حلمك الأغلى فما سرعون بالزهر إليك إليك تهنئة تلون فرحة العمر فينمو الورد بساما وينشر أطيب العطر وتحيا في نجاحات بنور الحق والنصر Evo slušalci koji se potrudili u ova prilika da čujete Irahija za Nino, za Nino odgovor na naše nagradno pitanje. Da se, vrati, da se vratime evo, jedno slobodno druženje, evo naša emisija tu Tujeka so našeg gosta i poštovni slušalci i vi se uključite. Evo za ova kratka pauza zajedno so profesora naše navičene emisije Munafisa Hođa e, i ekipa Radio Bambus e, sme došli do saglasnost da a, predlog e, Nurudina što veli da vide posebna emisija tija i odmah smo se složili Evo, koristi me prilika da upozname naše slušalci koji se momentalno svega zajedno su nas, da taja emisija, ako Bog da, ako pala i ako ne posluša rukovodstvo seosko, da ga radime vo petok na večer, vo navečerne emisije, iz razloga što ponedavnik sreda i sabota imam islamske teme, petog na večer većina ljudi odmora je, kao što se i po škole i tako dalje, i će bide obavestena cela naša, cela naša ekipa i odnosno naše slušalci. Efendija Šormi se štize u petak. Navečer da vide družene, će ga nazujeme nekako, či najdem je taj iz emisije. Ne, ne, ne, ne se praša da li je slobodan ili ne. Ovdje, ne, ovdje je pitanje rukovodstvo sela i onda da. ako učestvujete, ako dojdete, Dragoćini vide koji god da dojde, da li da dojde ovde u studiju ili da bide učesnik u emisija od doma preko današnje tehnike, može svakako, nego ovak je da да се да најме еден заеднички јазик, ќе овидиме и слушаоци да се мирне и прате наше дружине не ни обетеа не оште. Во оваа емисија што сега сега најавив, водич или гост, тако речено ќе биде пресник села. А може други ве што се враќаат, значи учене, неучене јавја, да се уклучуваат. А ја мислиме да сме се разбрали, е, исто, така. исто мислење само ти. Може, друг, друг, друг, друг, друг, друг, друг, друг, друг, друг, друг, друг, друг, друг, Не си реков за преседникот, да он биде Како што не му написне сега Павло Турев. Али руководство села, значи нормално прво иде преседник, ако не прихвати, ако не, но има други чланови кои се што кои каквени се, таквени се, нашени се и ќе кренеме да видиме и они зашто не се обратиле граѓанам, зашто не се уклучиле, како ќе да. доеме да не ги уплашиме од сега, можда не слуша и не пратат, па ќе рече, кој чај губи време и се, али сигурен сум да ќе цела екипа и сви сме за од тие ќе заинтересуе. Него професоре Каверишти за петок дали одговарајуќе емисија во навечерни дружене, значи како што сме сега? Па пошто да да сабота, понеделник и среда останува уторак, четврток, петок и неделя. Да, слободна емисија. Слободно, петок слободно мислим баш да е добар, јер петок, пошто е заđен ден, радни ден, онда може свакој мало да остане више, јер следеќи ден не иде на работа, tako da može i navečer poće da prati ili da predloži da ima ljudi van sela što se во диаспора што живеат да предложат сигурно има некои своји предлози да помогнет и они од тоа I mislim da е значи петок да би бив добар ден. С обзиром да е екипа Радио Bambus slaže, слаже, можеме слободно да срамим слушалци и да ќе имаме термин во петок навечер вечер termin Čiviđime ka sebi, ka, ajde, ajde danas ka a, eh, naše predlozi kroz a, eh, vaše družine da ge često se spomina za nas eh, Restilićani sjega, pošto ne slušaci vi koji ste od druge sela i od Rukede, neće zamerate, jer malo ke nas je po voljama bolka sega ova situacija. Lako je veli jedan dolu, jedan naš prijatelj, su druge sela, pa smo prašali zašto je lako, a oni se poklone, ne, oni se kolene zato što nema incana i zato što se iselili, što ne nije drago tija da se dešava ovo naša zajednica Vobora, a ke nas im je pomoćno zato što smo ovde, da bi nema fi ovde niko, onda bi bilo za, ni, za svako ovo koleno. Velet e, za nas strikno, profesore, možda i si čuv, e, nema je, ne možet, ne znajet, ne smet. Ili kontra sega. Sve došlo vreme, ima je, možet, знаеет смет. И онда зашо не? Зашо не бисме се покренали? А не раде. Не може, не могуче, не раде заш, ајде, сега тебе, ево нека, заш не радиме. Све тија лепо си реко, али нема дело. Не се ради. Па кад треба да се Ево ти се ова наша ситуација ше во село. Грозна, грозна ситуација. Катастрофа. Након колку колку хиляде години. Сега рестерици, че биде необходно да, да се да отрезни. До сега, ако била пијана, да се отрезни. Како? Иако е сега касно, али никад не касно. Да прв састанак наш одбор што го направи. Необходно му е да во село на 20 места, на 30 места, постае стражари. Со предлози да тие стражари да застани. Со предлози во емисија кога ќе крене прерано е да даваш предлози, значи дај овде сега меѓу нас да створиме да бидеме узрок точак кој ќе се покрене разбирам, дружене. Разбирам. Да тие стражари не прекидај, а да тие стражари бидат плачени од село. Колку ќе Колкото село ќе плаче. Од ќе земе? А? Од ќе земе? Село ќе земе од себе. Е, вако, затија, затија. Вако ќе биде члан. Затоа да би дошло тија, тражиме ова. А сме имале ја и ти емисија која сме ја водиле после исламске теме, тема ни вила дружене зашто ваке. И зашто ваке? Дека е таки. Па дека е таки, да, да не биде ни ваке, ни таки, него да кренеме некако ка што треба да кренеме. Вие слушате глас Бамус Радио, поштани слушалци, ево прилика за вас, ако сте добре воле, да чуете Куа и Лахија во денешно наше навечерно дружене. И ево, денеска сме формирали една емисија која ќе биде сваки петок, како реков Фала, во навечерно емисија, ќе видиме кад ќе се вика таа емисија, и она ќе биде контакт емисија со руководство села и со цела наша диаспора. А не ќе биде е, ускрачено и нашим слушалцам меѓувремено да учествует и се дружат е, кроз е, наше емисije без озира од каде се наоѓа. Наставаме дружене, исламски теме, Бр, бр. пре си спомнав, ги наброј некои ствари везано за нас. А за кого за нас? За екипа за, Радио Бабос Не, не, не, кај си реков за село, што треба да се е, направи оваа емисија, па си спомнав, не може нешто, некои ствари па, ги наброи. Увазана Ефендија, често пута се да, абе, Ево, пример, да видим, поедноставен, Нуридин е поболя водител во некоја смисла од мене, из разлога што он прво дава образдржање, после поставла питање. Каде вели тие, тие, тие, тие и до тие. Ево, До неколку години сме били во заблуда во РСС. Нема е, нема е школоване, не знаете. За, у, на во смисла таа сум реков, не може. И јас сум реков, нема е, не знаат, не може или не смет. И се да се видиме што можеме. Онда здолам. Имаме, можеме, знаме, смеме. И зашто не смеме? Па значи, не, не радиме. Не радиме тие друго, иначе да ќе заработаме. Сега овде ти што ви сидав као, као Не не, не, панало е на наидеа да ви кажем везано за програм, може да би било добар, па затија ти сум прашав намерно. Значи не може не знае, нема, не значи, сме. Нема, нема, не може, не сме, не сме. Не значи може да се вика и ваш програм кој ќе го организујете програм значи 3N. Не може, не знае, и што беше ушено? Нема е. Нема е. Перфект. Не сме, без обзира све тие на нае. Значи програм 3N. 3 N. Али самиш ти, муно, да не биде за наше некои постаje слушалци компликувано тие, може да не го разбира. Не, не, не, чекај. Добро да, ќе шифра. биде образложено Уважај, што значи уважај 3N. професор сака да рече да даде предлог, али кај сега рецимо што се вика наша емисија исламске теме. Исламске теми се знае. И онда девет денес каде во емисија исламске теми се знае што ќе биде. А 3N тие јас што знам, о, ние тражиме предлози од наши слушалци, а камоли како да не уважиме нашего госта и професора кој ни е денеска овде во студио. Али мало кај би си дав о, образложение и да би сме чуле мало јаснije како екипа Радио Бамбус, како руководство медијски куче, онда бисме дале во вече јавност таму и преку наше адресе и преку аудио снимци и тие едно рекламно видало за петок а, сме си прихватив, си потврдив, jer што вели некна и Нуридин и друго. Ја му велим Нуридину кој е при мене да ти одговорим ја на постојано питање, а не Идризович кај бив. Не вели, ти не си адекватен. А исто му го одговорив и наш гост Идризович, с обзиром да од е, учени луѓе се очекува нешто боле. Ја дор сум слушав вас, те навеле, значи некои ствари не може, не сме, нема, Па затоа сум рекол, значи, да биде скратено и мало ќе звучи другше ке слушалци. Има, значи, што се прават разни програми по телевизија и веќитом користат некој акроним, значи скрачено од некоје е, ка мало пре што реков, значи некои реченице, да не би биле длго, да не остануе двум, ваке посебно ги привлачи, значи, ке слушаоци, ка че речеш триен, емисија триен. Може и намерно некој да рече, чекај, што е оваа емисија триен, што се работа тој во триен. Да, баш така. И после а, одбор наш тија че, или некој гост ќе објасни увези тија триен кои се гране. Да. Одбор, одбор само може да учествува во емисија, значи без озира може нореден разне теме да се развија во таа емисија. А видиш во наше исламске теме га викаме уважен Ефендија кој е моментално овдека, он има свој серијал предавање од постаник. А, друго е наш гост сасвим друге теме. Тречу е наш гост сасвим теме, али тие у склопу све емисија исламске теме. Значи тие ќе биде развијане и теме дружени ќе створиме тек програм после ако не прихвати руководство села, што чисто сумнам да не ќе се одазове на наш позив. А, дај ни дај образложение мало сега за ова а, или си дав образложение што Да. велиш? Јас сум дав ја на основу вие што сте изнесли. Значи. Па чекај сега ми е мало как кроз е, шала, как кроз емоција и дешаване во наше село, така сме дошли предлози, па можда би било, ајде Норо тебе да прашам прво, ова дали би било добро, ево сега и ни потврдив наш е, гост е, туе. Ние сме рекли као еден пример за нас што се ре- дешава и што се рече, ево што поновим. Нема е, не может, не знаат, не сме. Тие се е, речи се речавале, се речувале нарочито конкретно рестелича нам се упутует, И онда дали бисме били овде во заклучак, нормално сме ние што одлучуваме овдека, значи ти како водител на штонска реализација и ја, кад че се вика емисија. А мене што стварно ми се свиѓа и што вели професор да биде скрачено со Е, сега ти неско, ти го преводиш, направиш реко обрното, смет. Не, не, имаме, можеме, знаме и смеме. И ош треба што? Да работаме. Да се ради. Значи се слажаме со емисија. Иншала а сигурен сум да од денеска па надале да се мало наши слушалци заинтересујат више за таа очкувана емисија и да ќе наш одбор а, докаже и прикаже во дело слушалцам и мештанам да се они активне, али да ги нешто пречавало, да не могле тие да изнесет инсану на делот. Никога не збори пред време, може да не ќе ни дојдете. Желе се јене, могучности се други. <laughs> Тек слушалци, ние ќе кажеме како се вика емисија, кога планираме да радиме, а вутро поред таја реклама која ќе дадеме или јавност на Facebook и овде, ќе напишаме дали ќе ни учествуе председник села и селски одбор. Ако ни се одазове во позитивном смислу, ќе се радуе и нас и наши слушалци. А ако се одазове во негативно, мало ќе се потрудиме и зашто. Ќе се прашаме зашто не. Зашто би се он од- одазва во негатив, кај он ту е таа особа која, која е компетентна да објасни, да објасни ситуација свакому нашему шаоцу. Ево сега ќе ти кажем еден пример. Ајде. Зашто не осеќаш ти, ево, а, Мунапис, можда сакам нешто да рече оде, али нека застане мало. Зашто <laughs> не осеќаш ти да те терам ја на ивица тебе? Из разлога што денеска во наше село биле две-три телевизии. И луѓе кроз средство викае, дошли новинари. Јен вика ото, дошли новинари. А цело, цело време екипа радио Бамбуз новинарство, изтраживачко новинарство, водители, репортери, све покрај се. Не не виджет. Па машала, ај мене не, али тебе крупен. А дочи ми, ја им рекол, ја им рекол на Ај тебе чашија, крупен. па С ево го обзиром, новинар. с обзиром да си видов и колеги кои дошли од една РТК 2, РТК 1 и кои биле све што биле, сакаат да присуствуваат да се приклучат мене па да добијат информација. Јас сум учен скроз. И ето за тија не треба пред време да иташ, jer ние не цениме саме себе. Нико медиска куќа, нико преседника села, нико одбор, нико заедница, нико оđe, нико учители, нико директори, нико мајстори. Таа А, би ние, а знаеш, ние само ќе можеме да останеме. Не сим. Ми можеме да останеме давно, кад сме зборили, а и ти, кад сме рекле, па мора Златар од Пилара. Пилар од Добро, што Тие, те Добро, ќе те посетим. Затоа сум реков, ја не знаме, е, не можеме, не смеме. Управо тие све суштина овде. Значи не се вика таа емисија. Ево ти да те посетим. А сега знаме, можеме, смеме. Па бојрум, пошто не слушаоци, бојрум свим. Зашто вака? Дека е така неско. Дојди ке мене, наручи песма, ја ќе доем ке тебе. Че, че наручим јаболка. Ако купим ја, ако купиш од мене јаболка, ја ќе доем ке тебе да се возим со комби. Ако зборам со кој ми чијем, да зем блокој. Ако купиш ти ке мене блокој, ја ќе те викнем да ми зидаш куча. Ако ти зидам куча, чијем ќе зем од месара. Ако купиш ти од мене месо, ја ќе те викнем да ми ставаш инсталација струје во куча. Ако ти ставам инсталација, чијем ќе пијам чајче. Ако пиеш чајче, ја ќе дадам ке тебе да се шишам. Ако се шиша, чијем на баклава. Ако јадеш ти ке мене баклава, ја ќе дадам ке тебе да во бути да купим ципели. Ако идем во бути ципели, чијем на чевапи дојаш ти ке мене на чебапи, ја ќе ти зем тампер да, да тераш тура. Ако терам тура, чијем да... да... да... јадам ковачи. А ти около крка не се оваме. <laughs> Значи, poštovani slušalci, ako okreneme točak vlake na ova situacija, uvažene naše meštani sela Restenice, kada god slušate, го слушате, што би ни требало друго. Вратите се imate док имате коме. Bog da... Tako rećeš mu je мојот река. Pa, zaš ne? Ti ne si kebe je izvor za izreke. Pa neka, neka. Evo svega da dademe, ajde, ajde vaki da se uključimo direktno, jer sve naše kolege radiostanice prave džingal pa da im ide reklama, a mi jednostavno nije džingal. Mi je su radioži Manisava pa... Vi je slušate. Bambus. Radio. Najbolji radio. Radio, radio Stari Vuk. Uvijek šeta samo krug ovde i cijelom sveta putem radio i interneta. Bam. Bim. Bum. Bambus Radio. Ome Rabbu kaješ se, zato srce plačno je, od Allaha strahuje i tebi se raduje od Allaha strahuje i tebi se raduje. O Allahu jedini moje grijehe oprosti. Srce moje umiri i čistim ga učini. O Allahu jedini moje grijehe oprosti. Srce moje umiri i čistim ga učini. Kraj Kabe sam ja stajao, hej aman aman, ja stajao. Crne grijehe safirao, lebejk Allahume lebejk, lebejk Allah. Svom se Rabb أجزيها لبيك اللهم لبيك لبيك الله وتغفم هدى سام هي أمن أمن هدى سام كو إبراهيم بك السام لبيك Allahümme lebeyk, lebeyk Allah. Ko İbrahim vika ossam, lebeyk Allahümme lebeyk, lebeyk Allah. Pokraj vrelan, zemzem Kur'an zemzem. Slušalci radija Bambus širom svijeta, širom gore, širom Restavice, jedna lepa, prelepa irahija koja nosi naziv Bismillah. Bismillah. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله نجدها بسم الله ساتيجا بسم الله نجدها بسم الله ساتيجا Gjdo sfide i qëndron për bo Emri Zoti dhul gjelal Gjdo sfide i qëndron për bo Emri Zoti dhul gjelal Në gjdo pun s'jel mirësin I falzem rësma dhe shtin, në gjdo punës jallë mirësin, I falzem rësma dhe shtin, bismillah në këtë jetë, Ti sigur tjenë ahiren, bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله Bismillah shpirtin sharon Bismillah i kur frimon Bismillah shpirtin sharon Me këtë fjall dita gon Natën hëna në ndriqo Me këtë fjall dita gon Natën hëna në ndriqo Në gjdo pun s'jell mirësin I falë zemrës madhështin Në gjdo pun s'jel mirësin I fol zemrës ma dështin Bismillah në këtë jet Ti sigur t'jen akire Bismillahirrahmanirrahim بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Zemrat mërzia Se po qan plaku e fmia Se janë mledh gjithë kyna mjeri Pas kam bet i shkret mi beri Mora vargun e poetit Me i krutrimit e umetit Para veprës heshtin fjalet Ska nevoj më malet Para veprës e shtin fjalet Ska nevoj më malet Fretë e e gjamia Por kam bet e thot kursia Hajde hosht të pre gjematit Fjalla jo të rjedhë si mjalti La mdikë panë që gja i qani Dietari valkanit Kur s'tu i lësh pirti as trupi I më dhihë o gjmudha një kupi shur me dije Dersit qdo her me shije U i fresket me shkretire Flaka dan në me sërësire Ti gjitha i dhe i sa i toke Se shumësoj i nana loke Kuru tash me mbroj në Shove i stikomit Srete zanit e gjamia Por kam bete thot kursia Hajde honqë të prejtë gjematit Fjalla jo të rjedhësi mjalti Lavdi pa po qënë gja i slupë Djetari Balkanit Kur stullan shpirti as trupi I ma vihoq mu dhaja kupi Frete sonit e gjania Por kam bete thot kursia Ajde hoq të pregjemati Ajde Një lajo të rjesim janë ti Levdi pa që gjajë s'lupë qanit balkanit Kur s'tu në shpirti jasë trupi I ma dihojsh mu kupi Eru اشکاییت زمر مشنزی جناح مخندو تون یک دنیا مشتو الله تو سنگان تون یک دنیا شبش مشتو الله تو یا سنگانا Elden veşkola زانمو زم رامش زی جناهت کنلو دو این یک دنیا نومش درو Nësi s'lëtu nukur për Allah Az bali janë sejtë bës këra Vjetë i E tash pëqana Allahu të rabë se s'jëbana Vjetë i kënë shpejtë E tash pëqana Allahu të rabë se s'jëbana Nësi s'lëtu صبر الله أصبر يم سجد سكارا يأتي كش بيت عش بچانا الله كتبه ses yubana Yeti köşbey taş boçana ka thonë për të marë E unë për po këtë dinë kur gjasë kam ba Kjo tokë i ka tretë shumë sultana E unë Allahu të rëbë qishë së banë Kjo tokë i ka tretë sa e sa sultana E unë Allahu të rëbë qishë së banë Dhe e kia pëmë prejë edi kur janu kam bo yo to ki katre çum sultana Allah kutro çüş yubanam yo to ki katre çum ju bona mm. Nisa ma, për akhirat Se gjithmon kjo bot kur ku i s'ka me i met Dë metre që finë, po ka kjo dënja Allahu të rëpë qishmës me ju